Albert Schweizer. Por alveni al mia hodiaua temo, mi faros unue etan circa voion. Francisco Valdomiro Lorenz, 1872-1957, estis geniulo, pro plurai factoi. Citie mi mencias nur la jenon. Li esis cecho, sed translogigis al Brasilu, kie li vivis la plei grandan parton de sia vivo. Li estis esperantisto, spiritisto, mediumo cae verkisto, cae laudire sci poves circao cent lingvoin. En 1975 estis fondita la Eldona Societe Lorenz, gi celas disfastigi spiritismon inter esperantistoi cae esperanton inter spiritistoi dia actuala nomo estas Spiritisma el dona asocio fo vo Lorenz. Tio el eldonas el donas portugalingvain libroin pri spiritismo cae aliae spiritae cae filosofiae aferoi, cae publicigas en esperanto la trimonatan bultenon comunicoi cae ecte 1981 la jaran almanaco Lorenz. Antau ne longe mi ricevis per ret posto reclamon de tio eldoneo pri quin libroi lancitai in la lasta iaroi. Ili estes vercitae de la sama autorino, Brunilde Mendes do Espiritu Santo, cadre de la serio Heroi de la Romaro, cae prescribas la vivon cae vercon de Albert Schweitzer, Marie Curie, Madre Teresa de Calcutta, patrino Teresa Pestalozzi cae Louis Ludovico Pasteur. La autorino estas nun naudec qua iaragia. Ciam si publicigis la unuan libron de la serio, si estis naudec unu iaragia. La quinan si publicigis ci iare, do je la agio de naudec Appeno credeble. Si estas spiritistino cae mediumino. En Brasilo, ciui scias cio estas mediumo, sed in Europo cae aliae continentoi eble ne. Piv explicas, mediumo estas homo cio laula spiritisma doctrino havas la capablon servi cil peranto inter la homoi cae la spiritoi de la mortintoi. Cil mediumino Brunilde Mendes do Espírito Santo scribis quelcaen libroin in de spiritoi. Ancao tio ricevado ca scribado de messaggio de spiritoi esta suffice conata in Brasilo. Tamen la libroin de la menciita serio se scribis normale, post profunda esploro de la concernae fontoi. Nun mi finas la circa voion, cae parolas iomete pri la viro, cies vivo cae verco estas prescribita in la unua libro. Albert Schweitzer Char Albert Schweitzer estis germano, cae char li ricevis in 1952 la Nobel premion pri pazzo, mi audis multe pri li, ciam mi pasigis mian adolescantezon in Germanio. De tempo al tempo, estis legeblai rapportoi pri li in gazetoi cae revuoi. Post pli olt quindec jaroi, li mortis in 1965, mi ne memoris multain informoin, sed mi memoris che oni emphasis cefe du factoin. Li dedicis sian vivon alla helpo por malriciae malsanuloi in Africo, cae li estis bonega organ ludanto. Li nascidis in 1875 quin in malgranda germana urbo quiu nun appartenas al Francio. Vivante in tiu lima regionu, li si poves caela ge patran germanan caela franzan. In 1893 li comences studi teologion cae filosofion in la Germana Universitato de Strasburgo, ancao tiu urbo trovigas hodiau in Francio cae samtempe organon in Pariso. In 1899 li doctorigis pri filosofio, pli exacte pli la religia filosofio de Kant, cae in 1901 pri teologio. La sequan li elabores alian postdoctoran teologian dissertation cae igis professoro in la Universitato de Strasburgo ecte 1890 hoc, li iam estes evangelia protestanta vicario. De 1905 gis 1903 li studis medicinon, char li voles igi missia curacisto in Africo. Doctori ginte pri medicino il 1903, li estes ila agio de 30 ociaroi do triobla doctoro posedis catedron pri teologio cae estis professoro. Li publicigis libron pri la componisto Bach in 1905 in la Franza cae in 1908 in la Germana. In 1903 li realigis sian revon cae fondis hospitalon mese de Centrafrica Arbaro cae laboris tie cune con sia et zino quio estis curacistino. La regiono situis in Franza colonio, quio hodio estas la lando Gabono. Cause de la milito inter Germanio cae Francio, dum la unua mont milito, 1904-1908, li estis observata de la polizio cae poste ec mal permissita labori. Dum tiui jaroi li elaboris sian etikon, cion li nomis Respectego alla Vivo. En 1917, ciam li esis elcerpita cae malsana, uni transportis lin al Franza hospitalo. Post la milito, li reprenis ian postenum de vicario en la nun Franza urbo Strasburgo cae labores ciel curatisto. Per prelegoi cae organ concertoi Li gainis monon pur pagi in schuldoin kai spari monon pur reiri al Afriko kai pli grandigi siantieian hospitalon. Li vivis kai laboris tie de 1924 jes 1927 en 1935 kai de 1939 jes 1948. Mi repetas, mese de la Africa arbaro sub condicio extreme malfacilae. Li cae lia skipo curacis multegain africanoin. Li estis teologo, filosofo, curatisto, pacifisto, vegetarano, grava organ ludanto cae interpretanto de Bach, faris multain prelegoin pri la situatio de la mondo cae publicigis plurain vercoin. La plei grava estas la filosofio de la civilizatio. Pro lia bonfarema laboro ca lia defendo de pacifistae homaranismae idealoi li riceves multaen premioen. Pri lia vivo estis farita ec ses filmoi, sen calculi document filmoin. Bone, multo ancora povus esti dirita pri Albert Schweitzer, sed mi devas halti nun. Nur unu frazon ancora. La subtitolo della biografia pubblica de la Brasile Verchistino Brunilde Mendes do Espírito Santo estas Vivo nomita amo.